Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 17, 1882 Inilabas ng kanyang kabanalan Leo XIII ang kanyang encyclical na Auspicato Concessum na alay para kay Saint Francis of Assisi at sa kanyang stigmata Samantala ng araw ding yun, ikalabing pito ng Setyembre, taong 1224, isinagawa ang muling pag-alaala sa stigmata na ipinagkaloob kay San Francisco ng Assisi sa Mount Alverno kung saan ang limang sugat na tinamo ni Heso Kristo ay nakita din sa banal na santo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.